أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك أصحاب مؤمنين juli wis dadi tata cara bahasa wong muamalah muamalah niku serabu nyambut gawe cara rapi muamalah wong nyambut gawe ku ana sing wis bener wis nyambut tata cara Neng kadang-kadang ana sing kleru, nyimpang sakit tata lawan wis gawe iku ana kalane nyambut gawe bangsa keuangan jarara tenuku Contohnya kaya wong sing jajar perhiasan. Ana sing bangsa panganan, kaya cederas, cederaku, ana Anasing bangsa sandangan hubungan jadi nyoko iku lengarane muamalat fakte iku rangkuman sangka Quran hadis. Kanggo gampang ake masyarakat umum, para ulama, gawe tuntunan istilahnya Rubuhul ibadah. Quran hadis niku. Nek dipelajari. Ono sing mampu ibadah. Rubuhul ibadah. Seprapat bahas ibadah. Sholat. Zakat. Poso. Haji. Dan liat Nomor loro rubuul amal. Serawung nyambut gawe. Jadi nubu pinjam meminjam silian dan liayan. Seberapa. Nomor rubu rubuul nakahat. Bahas NTR. nikah salah rujuk dan nomor babat rukuul jinayat yaitu neono pekaran ana wong tukaran pendung-pendungan jetus-jetusan atau nganti sujud-sujudan Niki namanya jinayat. Artinya orang-orang matanya uang, cara Islam ku aturannya biye. Ya orang-orang, tak jarak ngeplok uang, kancane berempul, aturannya biye. Kejarannya rukul jinayat. Lalu niki welas asih para ulama di masyarakat. nek masyarakat ngupas hukum-hukum sangka Quran hadis langsung gerak pecus orang mampu para ulama mulungi masyarakat kita beda penting nek kunjul namine ribu anek ah, to yo emas ku nganggo uang kertas uang kertas ora emas anak ah, ini gue boten kudu seimbang boten seimbang ya rupi sehingga emas jeluan ciri mana gue gak bisa ditimbang lawes Nek ana wong sing penggaweane muamalah eta srawungane kuwi gawene mimpa. Iku istilahé mangan riba. Termasuk mangan ribu. Nek ana wong utang kabeh utang. Iki melampas saiki, Bu. Zaid utang karo Umar upamane. Umar aku silai duit. Butuh piro kue. Aku butuh sepuluh juta. Dibayar kapan? Yo, insya Allah sebulan Sejak disirai, lah Umar ngomong. Ya, no ya. Besok nak bayar, kudu aku jalur tambahan 10 persen. Biar maksudnya, kue utang 10 juta, besok nak bayar, kudu tambah 10 sepuluh persen berarti sebelas jok ribu haram-haram istilah saya istilah bunga istilah haram tapi Nek tanpa janji, dan nembung ring umar aku silai duit butuh piro 10 juta bayarmu kapan sebulan insya Allah terus diwaki duit kenceng ah. Zaid rumah musuh disilai ditulungi terus balas jasa jahat dibayar sebelas juta kersane jahat ora jadine om hukume kengeng nah, hukume kengeng Walaiku nganggo landasan jago hadis kanjen nabi nyeleh wedus dan serta setunggalipun sahabat Batu kering. Lah kanjeng nabi Rembayar wedhuse gedhe lemu. Lah sapa sing dibayar wedhus mau? Master Jenabi dalam anggere pun nyebuti jenengan ni kau wedhuse kering Niki jenengan rembales bayar kau wedhuse lemu gedhe. Kanjeng Nabi ngendika, inna ahsanakum ahsanukum kodoha ya sing paling ape wong bayar ku ya diluai sing ape itu terus nanti ini kita juga bisa secara umum aku kena malah kone kajian nabi ini ku keliru ini keliru bunga kena itu nek ora janji bangane zat utang karo umar 10 juta waktu bayar sopo punya zat terus bayar 10 juta Umar tidak itu rencana tunggu tidak sama apa pemain itu aku harus mau lagi cukup juga untuk penyerahan kakean yang kita atur ke gue kengen kengen tapi tidak janji besok nak gue bayar kamu lo Durian tambah durian, sok tunggu lo orang kena. Nah, wes solusi. Wang utang saiki Nerana berbunga aku gak gilem iku, kok saya ilis padung bergudil. Kabe, kenapa gudil duit tenang aku, belum piye. Kudu mama 10 persen, madara kena. Ini ku dengan efek leho, no keterangan. Yowes utama sama yudokmu, mengkona bungane niatono sedekah ngono wae dadi ya saiki aneh to wis masyarakat ngene itu wis angel rampak Aiku ana aturan ane pekek niati sedekah ngono wae. Ada wis sedekah yo ora Cuma ngono kuwi iso atine ora gresen. Atine gresen. Ana iki urusan masing-masing. Cuma kula nerangake cara hukum. Paling apik iki ati sedako. ayat niki nerangake wong-wong sing senengane ribet. Al-lazina utai wong haka yakuluna tempuh jumanan sopo lazina ar-riba enriku. Kita bisa nerang hake malek, besi terang. Layaku munai kura kode tani sopo lazina. Orang tani sopo kubur. Illa kama yakumul ladhi yatakobbatu syaitonu kejaba tangi kaya tangine wong ya tak batulu kang jengkangake eng wong asyeda apa setan meral masih wong wong sing kere mangan ribu Bawa keharaman, keharaman, beso, Tangis sama kubur, ini kaya wong gedengi ketri cara jawa putus ketri wong wong ketri wong dukono cari di Al-Quran ini bisa menapal ke guna sehati konco-konco sekiro-kiro nongko nasihat nek wong yang berpunuh orang wong ini nek dinasihati dua bakal ke seorang usah dibantu karan sebagai hukum. Fadakir inna fa'ati zikro. Ngeling nek pancen no no Nek ngomong ngeling no malah dijotos, alam orang ngomong. tata cara Islam ku ono carane. Nek kira-kira wane kuala, orang usah dilingok. Nah, ayat menika medhe medhene karo wong sing kaene <clears throat> mangan ribu kaya wong sing dicokrongake setan mergo ketriweng eh, gampangane kaya wong ngejan wong tani saka kubur kaya wong kenceng Wong oh, ngeten iki mawon aku tau ditakoni opo bedane gendeng karo edan. Wah, aku ngono wong bahasa kok. Niku kula takoni mboten ngerti kula. Bedane gendeng karo edan. Ya wis, wong-wong padha seneng do mangan ribo, barang sing haram-haram sebab yo ya Dari kau teh mengkono keterangan wong wong do mangan barang riba, Bihan nahu sebab saat dewe kafe kolu do muda. Inna malpe mislur riba. Angin pesine utawi dodolan. Iku kodo karo riba. Ini bade akes. diwalik. mesih, eh, riba itu pada karo jual beli. Mana? Diwalik. Jadi nunggu itu karo riba. Jadi wong sing ahli mangan barang riba boleh. Mulai pada karo jajalan namanya. Jajalan itu kadang untung, kadang rugi. Apa ini tahu lah, larang. Mulai. Warga pasar, orang itu, milik nawan orang itu selalu, yang bersubahnya, dengarannya. Nah, hmm. pertelan, ada telan ya, bisa untung, bisa rugi. Pada kata jodohnya, yang ngomong. Bisa untung, bisa rugi, itu dipadanya. Mau bergudul, bergudul, aku tak orang itu. Saya benar, piye. Wah, kalau Allah, syai'a wa harrama riba ngalah be Allah eh jual beli ngalah be Allah eh riba nek jual beli panjang halal kadang-kadang jenengnya di takon ya jadi majlis salim jeneng panjang Cuma nak perku tak kiri emol senang meja tahun lu piye itu apa Hei gula cilik barian aku melemono Barian mana cilik ne kecengar terputus Kenapa barian saya rekane rang meja tahunmu Itu rapatu cilik kecengar Tapi aji ne barang saya petik jago, lah gede petik jago. Tapi larang dilarang perkutut. Sebabnya apa? Nah, boleh iku tukang perkutut sama nentang ya. Iku ana nak mbone sumara. sembelah. Barang disembelah, dikeok, kok dicir, nonegang. mau mereka sampai ke uang. Dan asalnya tukang ribu sedangannya barang kerumah pengajian nono keterangan terus mari. Mereka saya dilakoni sak dulu ni orang mau hidup. Kupi ya wis kacau. dicerangake falahu masalah mongko iku kedue ibu wong mau gawe barang salah bakal wis kadung apa wis kadung wis tapi mareni ojo maneh maneh eh, diplomati wa amru ilallah utawi urusane ibu wong diampuni lan ora ilallah teruslah gusti allah jadi aja di ini wis kado apa lek nak awi kado mlebu weteng tobat tapi aja bali ini mana Waman ada dari siapa nih uang ada itu lawan balai di mana bacanya lo keterangan besi jo eling pitutur kok mbaleni nang rubuh maneh faula ika ashabun nar mongko saiman aja ashabun nar iku wong sing kakale duweni neraka pancen cagangan cagangan neraka Oh, wis ana pitutur wis kelemari wis tobat balik maneh wis jelala pada cara neraka Umu oh, tapi asmakun nabi anak orang yang oh, itu Nah itu bakal langgeng selawasi Nah ngerti di bilo seksum amir Bong mangan ribu itu Haram apa kukur Kok mati nak neraka Nek sing ono rokok di selawas, iku kan mesti wong kafir. Nek mangan barang riba, iku apa kafir tak piye? Jadi ada jadi saya perlu keterangan. Faulaika ashabun nari umfiya khalid. Dene mlebu neraka selawase iku nek pancen nganti tutup kekufuran. Contohnya tutup kekuburan, dia ngarani ngalalake barang ribu. Ngalal no barang haram, ngaram no barang halal, itu murtad. Pamane, zino, zina ku haram. Tapi, wong lakoni zino, Neng aku jahe, neng sepake, neng zina, aku marah. Aku dosa kecil, tapi ora kumpul. Tapi neng nganti, ngalal ke zina, kumpul. Mulanya bumbia oleh juniti, neng sabar lelanake, iku mangan ribut, lan ngalal lake. Neng ora ngalal lake, dia nak mau haram. Neng haram, orang nganti kubur, nak neraka tapi orang selawase. Lagi kita rumpi yang kau itu, jawab, itu segala lagi. Kau bisa mau, mereka mau orang ayat, Innamal beku mislu riba lawe ngarang riba riba lah kok dengar wong dadi tunggu kuwi pecah. Katongan, agak tuan ngarep dadolan apa to? Totoan kadang menang, kadang kalah. Wong bos gawe ya ngono, kadang untung, kadang ora. Dadi bos gawe karo totoan padha ae. Wong nekat ngono iku. Aja ditiru nek sampean waton cilengake. Jawane ora wani wis ya ora ora waten. Terus ayat janda ibu neranake. Rene bab biasanya terang aku sedekah, zakat, sedekah sunat. Sementara wong berpikir, wong itu nak kelemahan ribu, berkaya secara ribu, untung. Tapi duit nak juga sedekah, juga zakat. Entah. Berpikirnya manusia mau, mesti Allah nyerang yang hakullahu riba wa yurbis sadaqa diwale yang aku lebur sapa Allah Allah arriba ing riba wong mangan riba barokahe ora ono saya suwe ndek tapi sedekah wa yurbis sadaqa Dan lan ngundhakake sapa Allah as-sadaqati ebira bersedekah. Nek sedekah itu malah mudah. Sementara berpikir, orang sedekah kok bisa mudah, lu kena mau pirang perkara, orang duitmu nak sate gawe na uang, ya kalem lah. Omongan-omongan biasa. Hmm. Anak ribu, ribu kenapa itu terus? Hmm. Asalnya 10 juta, bisa 11 juta. keuntung. Ya saja, eh, lahir ngono. Tapi, Gusti Allah jauh, yang mahu wahur riba. Dilebur, lebur Allah yang riba. Tegasnya riba ku, dilakna barokah. Barokah apa? Barokah ku ziyadatil khair. Tambah suwe, tambah mundak, tambah suwe, tambah mundak ku barokah. lah barang ribu ora iso taruh kaya hilang tapi nak sojak kok mudah Lawang mong pikiran nek kono, wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Gusti Allah ora kemen tegese orang ganjar tegese nekso kulla kafarin e sekere poro wong kafir. Asimen kang dosa gedhe asimen kang ahli duraka Andres nerangake antarane wong mukmin sing lakune api karo wong mukmin sing ora apik. Hmm. Iki sing wong mukmin dijerangake. Innal ladzina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة Iki nek maca tane fathah wa atawuz zakat. Nak Quran sing akeh ku wa atuz zakat. Bentuk amat. Iki fi'il mati. Wa atawuz zakat. Perlu dicatat zakat iku ana papat. Wa atawis zakat. Sane fatang laune do masakuran wonten papat. Sing siji nyawane surat Al-Qur'an ayat iki. Nomor loro lan nomor telu. Tengene surat At-Taubah juz 2. sehingga berkatar dari surat Al-Hajj Haji Juz 15 wa atabus zakat Inna ladina amanu satamaya bumakai kamu do iman wa amiru dan dilem lakoni sopoh ladina aslunya hati yang bila-bila ngamal soleh Wong ngamale soleh wa aku musholat dalam waktu cuma nengake sokoral dina ing solate wa atau zakat dalam coba lemarengake sokolom dina ing zakat iman lakukan api solate dinas zakat beres lahum iku kecuwi ladina ajru mutai kerajarane ladina ing jarobi mono ing nasane pengera bakal entuk ganjaran suwargo wala khawfun nang wis nang kono wala khawfun ra ora ana ora ana kekhawatiran iku mau jalahi ngatasé ladina wala hum yang ora ana sapa ladina iku prihatin Wong nak swarga ku ya ono. Kekhawatiran kone anu piye kumen ora ono. Prihatin boten enten. Mulane nak swarga ku ya ono ee, ya ono pipis. Muga wong ee pipis. Ana menang kebelet, lho ora ono kebelet. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nak Mergo apa? panggonan ganjaran, panggonan kenikmatan. Jadi sini enak-enak. Orang panggonan ini gajah. Bila suaraku. Mulanya kita pertahan ke dunia. Kita ke karas jelur. Dipertahan ke. Bila bisa jadi calon suaraku. Orang ini jepin rokok. iku sing berate ana iso sak keluargane hasene anak-anak eh putu-putu nek dikandani carane pi yo mulai nang turu nanti arep sare iki lakune diteliti penjino dihisap Hati bu aku sakum, wabla antuk hasaku. Sedina-sedina ini dirisak. ngomongin baca macam apa jeleng-jeleng disyukuri Alhamdulillah takabbal Allah kebuka kita gue nih ada sing salah maksiat sing kerap nih itu berdua masih nyetel TV mulai menyehatkan badan. Peleru setan. Apa tanya nerangake laku dewang sing api terus peringatan. Ya ayualladzina amanu iling-iling wong hake kamu iman. Ittaku roha takwa sirah in wazaru. Lani galo masing barang-barang bagian kakek ya koma minar riba sange ribu. Sing ya wis, saiki wis ojo nindakake ribu Dibari maka pia minar riba. Ing kontong mukminin lamun ana sira mukminin do belem iman. Ya, wis dibari riba-riba iku haram-haram dibari. Lawes wis nek iso Nek kue jesem berlono, ngelak wujud. Fa'ilam tak'alu mengolamun kora kodo ngelakoni siro ing barang kang diperintah ke Allah. Fa'danu mengkomerono siro bilhak bin kelawan perang. Perlawanan, tantangan. Minallah isyakin Allah wa rasulihi dan Allah. Awakmu, ancamu, wadden-wadden onor dewek. nek kerah mari le maksiat, wis hakikat karo Allah. Gak bakal menang. Gak bakal menang. Ya wis nek kapok-kapok tenang. Tukang judi malah belajar tukang judi. Ibu nek tobat piye? ini le judi kan duwite campur ana sing hasil totoan Ono sing hasil nyambut gawe piye carane tobat wa induk tumya namun mu ya sira kafe Barjudi ke wapok wapok tenang. Falaku maka iku berjiwi siro ruhu su amwaidu maka setet kapitalmu. rasa dirimu na orang aning ayo siro kape wala tujamu dikane moyo siro kape jadi wong sing lakoni kesaraman jadi belajar judi lan liyane nek tobat iku carane nek bahasa Arab rosmal rosmal iku nek cara saiki setut kapital setut kapitalmu jiku luwire galekno upamane ya, tukang totoan asale nalika awal totoan iku ndek kapital sepuluh juta terus mudah muda nanti saya juta upamane terus kepengen dogas ku carane be falakum ru'usu ambaiku sepuluh juta cukup sing petang puluh juta balekno karo sing kalah karo kuwe kula nate neranake ngaten iku dipadu karo sing dodoan iku ora ngerti lho dodoan iku biasa wis kok Lura, nek serangan, serangan kubi. Wangan wong semarang kaya kudus, lura kenal. Wis ngene wae sing 10 juta terus kapital mesti kok jadi balik nak. Nek gak ono atau gak kenal nek. Dipikir-pikir di dulu mau menawa kecekel. Nek wis jajak kecekel, mesti mulai diajak. Bola nganggo anjuran dan pengarahan yang bahagia itu rehat. wis beno fakir miskin beno fakir miskin mergo wong fakir miskin sing sangat butuh iku kena mangan barang sing haram-haram sabu duwe hariane hmm. mereka no dalil e ono surat al-maidah juz ayat ketiga. Surat Al-Ma'idah. Juz 6. Ayat ketiga. Tengah ayat unine Famanid durra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li kan ngarahake sing do film tobat tobat wong pejudi pejudi sing dalam tobat set